Ida satt på bänken, Mats där under låg Ingen kan väl ana vad den skälmen såg Inte såg han parken med dess sköna bäck Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats där under låg Ingen kan väl ana vad den skälmen såg Inte såg han häcken med dess fina lus Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats där under låg Ingen kan väl ana vad hon själv såg Inte såg han staden med dess fina hus Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats där under låg Ingen kan väl ana vad en skärmen såg Inte såg han haren som på ängen skutta Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats där under låg Ingen kan väl ana vad en skärmen såg Inte såg han båten som på vågen guppa Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats under låg Ingen kan väl ana vad du skärmet såg Inte såg han byxan med det stora reva Nej, där under bänken såg han Idas att på bänken Mats där under låg Ingen kan väl ana vad du skärmen såg Inte såg han hästen som på ängen skritta Nej, där under bänken såg han Idas sitta